Արցախյան գրականությունը ստեղծվել է դժվար, անասելի դժվար պայմաններում եւ նվիրյալ գրական մարդկանց ազնիվ ջանքերով ու զողողություններով, որովհետեւ նրանցից առաջիններն իրոք զոհվել, զոհ են դարձել խարդավանքներին, որոնց մշտական հեղինակները թուրք ազերիներն են։ Իր հուշերում գրում է Բոգդանջանյանը եւ ակնարկում, թե Ղարաբաղյան գրողների բաժանմունքը ադրբեջանական օրգանների համար միջոց է եղել նացիոնալիստներ որսալու համար։ Դարը ճակատագիր է վիճակվել նաև անվանի բանաստեղծ Բոգդան Ջանյանին։ Բոգդան Ջանյանը բնութագրում են Հրաչաբեգլարյանն ու Վարդան Հակոբյանը։ Արցախի գրական օջախի նահապետն է, այն գրողներից մեկը, որի ջանքերով 40-ականներին դժվարությամբ վերականգնվեց 37-ի դառնությունները Լիուլի, այսպես ասած, վայելած Ղարաբաղի գրողների միությունը։ Ընդհատումը տեղի ունեցավ Գրիգոր Ներսիսյանի եղերական վաղճանից եւ ապա հայրենականի տարիների արհավիրքներից հետո։ 1945 թվականին զորացրվելով բանակից Ջանյանը կարգավորում է գրողների միության մարզային բաժանմունքի ձևավորման ընթացքը, սակայն 1948 թվականին նացիոնալիզմի մեղադրանքով ակսորվում է Սիբիր։ 1954 թվականին վերադառնալով Աքսորից նա ակտիվորեն մասնակցում է մարզի մտավոր գրական կյանքի տեղաշարժերին, Օրերի հետ ավելի ու ավելի են սաստկանում ադրբեջանական գաղութատիրական ճնշումներն ինքնավար մարզի հայկական ոգու արտնացումների դեմ, բռնության ու հալածանքի մտնոլորտ ստեղծելով հայրենասեր մտավորականների շուրջ։ Ջանյանը ազերական իշխանությունների կողմից վտարվում է Արցախից։ Նա 1968 թվականին տեղափոխվում է Երևան։ Ջանյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն լույս է տեսել 1948 թվականին իմ լուսաբացը վերնագրով։ Կարելի է ասել, որ իր անդրանի գրքում նա գտավ պոետական այն մոտիվն ու միջավայրը, որին հավատարիմ մնաց ստեղծագործական հետագա տարիներին։ Դա իր հայրենի տումին է, Դարտուգետը, Ղարաբաղն իր բնաշխարով, լեռներով, անտառներով, արահետներով։ Իմ բերած բանաստեղծության մեջ Ջանյանը այդ ամենի միասնության մեջ խորհրդանշում է Արցախ երկրամասը եւ նրա կերպարի բացահայտման մեջ որոնում պոետական իր կոչումը։ Իմ բերածը մի կտոր է այս աշխարից, որ ասում եմ հայոց Արցախ միտումի է լեռների մեջ ու լեռներին թառած մի վանք, մի խոր կանաչ իշխանաձոր, մի աղմկոտ իշխանագետ, ոտքի կարոտ մի հին կացան, որ կարոտիս նման անverջ պտտվում է շուրջը նրանց եւ մնում է միշտ նրանց հետ։ Հայոց Արցախ արտահայտությունը պատահական վերադիր չէ, այլ հայրենիքի ըմբռնում ի հակադրություն Ղարաբաղ անունը շահարկող տիրապետողի գաղութարար հավակնությունների։ Ես հող ունեի, որ ինձնով էր հող։ Ես հող ունեի, որ իմն էր դարեր։ Հողս խլեցին, հողիս տեր դարձան, բայց հողս մնաց առանց ինձ անտեր։ Բոգդան Ջանյանը խորն է վերապրում հերացումի հոգեբանական տագնապները երիդարձած Արցախի ճակատագիրը նույնացնում է իր ճակատագրին, կարծես կորցնելով վերադարձի արահետները։ Այս հանգամանքը թաղցի ու հուսահատության երանգներ է հաղորդում նրա պոետական զգացողություններին։ Անվերադարձ կարոտի վիշտը հանգեցնում բողոքի ու ընդվզման տարերքի։ Աչք բացի եւ քեզ ես խլված տեսա, սևակնած տեսա քո բախտը Արցախ։ Քո գույների մեջ սևը շատ տեսա, եւ սևը սրտիս սև ցավը դարձավ, եւ բախտդ Արցախ իմ բախտը դարձավ, եւ իմը դարձավ պատիվը թնչեղ, թե քեզ զրկել են, զրկել են եւ ինձ, թե տանջել են քեզ, ինձ են տանջել։ Իմ ունեցածը դու ես մնացել, Իմ ունեցածը շատ էր, խլեցին, չլինի վերջին կորուստս դառնաս, եւ քեզ հետ փչեմ իմ շունչը վերջին։ Բանաստեղծի տագնապը կենսագրական բնույթ ունի եւ համեմատությունն ավելի է սրում տագնապը Արցախյան գոյամարտի օրերին։ Ինչ է սпасվում գրակի ակցանի մեջ առնված իր ժողովրդին։ Նույն թշնամին է նենգ ու դավադիր, որ մոխրակույտի է վերածել գեղատեսիլ Շուշին եւ այժմ փորձում է ոչնչացնել հայոց տարը պանթուրքիզմի գիշատիչ ախորժակով Ջանյանի պոետական խառնվածքին անհարիր են մարտակոչի խոսքերը։ Նա սրտի դողով էր հետևում իրադարձությունների ընթացքին, ցավագնորեն վերապրում Արցախյան գունեղ դաշտերի մոխրացումը։ Հիմա, երբ կրվի բոցերի մեջ ես, ծուխ բոց է շնչում, երկինքն էլ քեզ հետ, բոցը արշավում, մոխիր է թողնում, հող է իր, կարծես դարձել ես մոխիր մուխիր են դարձել եւ ցաղիկ եւ ցար։ Ամենտեղ այրում բոց ու արյուն է, բոցը լափել է գույներդ բոլոր եւ թողել միայն արյան թեր գույնը։ Ազատության գաղափարը անբաժանելի է հայրենի օջախի եւ ազգային ինքնության գիտակցությունից։ Առավելապես այս տեսակետից է գնահատելի Ջանյանի պոետական ընդվզումը։ Իր բանաստեղծությամբ նա կազմավորեց հայրենի եզերքի աշխարհագրությունը, բացահայտելով նրա ֆիզիկական ու հոգևոր ինքնության արժեքները, եւ հատկանշական է, որ հայրենիքի խորթանիշներից նա հատկապես նախասիրում է անտառը, քանզի անտառը հավերժական է, առասպելական ու անպարտելի։ Անտարը ճանապարհ է, արահետ, բնության իմաստուն արարողություն, կյանք է, շարժում եւ հավերժական նորոգություն։ Բանաստեղծը սուզվում է անտարի լորության մեջ եւ լորությունը նրան հեքիաթ է պատմում կյանքի ու գոյի մասին։ Ջանյանի պոեզիայում հայրենի եզերքն առավելապես ներկայանում է հուշերի մեջ, եւ այդ վերհուշերում թանձրամած մի թախից կա, որ նույնիսկ անփարատ է մնում հաղթանակից հետո։ Վերայցելությունը հայրենի բնորան նույնպես թաթախվում է թաղցի մուշուշով, որովհետև անորոշ է մնում Արցախի ճակատագիրը դարավոր ճշնամու ողակալ ձգտումների օղակում, երբ հերուներից, անջատումներից, կարոտի սկանչով ես ետ եմ դառնում միշտ ոդք եմ դնում այն ճամփին նորից, որ ինձ ոդքերիս Արցախ է տանում։ Լրած ու անցած ձայներ եմ լսում, եւ նրանց մեջ էլ բարձր ավելի ու ավելի པարս որոտն եմ լսում իմ տրտու գետի ցասկոտ ջրերի լսում եմ խորհում եւ տխրում նաեւ որ տրտու գետիս կռիվն անverջ է Այսքան տարիներ դեռ չի խաղաղվել, հիմա էլ տրտուս դեռ կռվի մեջ է։ Ժամանակակիցները վկայում են, որ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին առանձնապես բացահայտ ջերմությամբ էր հնչում Ղարաբաղյան թեման ժողովրդի հայրենասիրական զգացողություններում շրջիկ գուսաններն ամենուրեք կատարում էին ինչ սիրուն է Ղարաբաղը, երկը եւ գրեթե երթումի պես էր հնչում Ղարաբաղյան սիրո եղանակը։ Ես աշուղ եմ, վարդի թաղը, շաքին շիրվանն է շարմաղը, այստեղ եթե ոսկի դառնա, չեմ մոռանա Ղարաբաղը։